aquo estas pli bona ol e limonadoi. Homoi cun diabeto tipo 2, kiwi samtempe estas trafitai de gras corpezzo, obesezzo, tiwi trinku aquon anstatau trinki dietain limonadoin, char aquo estas multe pli bona ol nul caloriae limonadoi lau Canada studaggio, quiu estis presentita dum la iara congresso de la Usona Diabeto Assozio, aquo conducas al pli alta cae pli long daura perdo de peso, cae gi povas ec iniziati la malaperon de diabeto. Oni de iaroi acre disputas, cion vere efficas la dietae trincajoi kiwi ne en havas calorioin. Ili promesas sanain avantagioin rilate al sucerumitai alternativoi. Ali flanke, epidemiologiai prilumigoi montris, che ce regula consumo, eventuale pli ofte aperas grascorpezzo, cae ecz diabeto tipo 2 esploristoi de la Universitato de Vancouvero plenumis tiu cele scienzan prilumigon ce ciu octec unu virinoe cun tropezo au cun grascorpezzo cae diabeto tipo 2 estis hazarde attribuitae al du gruppoi. Comence, por ciui la programmo enhavis dieton cae sporton, tio celis conduci dum unu semaino al reducto de la peso gis unu kilogramo malpli. Tiu programmo dauris unue tri monatoin. Tiam la testantai virinoi estis observatai dum unu iaro. Ciui estis regule consumintai antau comenzo de la studo diet limonadoin. Dum la studo, ce proximume la duono de la testantai virinoe, tiui trincajoi, precipe ce au post la cefa mangio, estis anstatauitai per aquo. La tuta prilumigo dauris dec hoc monatoin. Aquo, kiel trincajo, efficis ege bone, La virinoi el tiu gruppo perdis average 6,82 kg da corpa peso. En la gruppo, cun plua consumo de la nul caloria e limonadoi, estis mesume 4,85 kg. Ce 37, sep, el la 41 virinoi, 90% en la aquo gruppo, crome malaperis la diabeto tipo 2. En la gruppo cun dietai limonadoi, tio ocasis nur ce dec hoc, el quardec, quardec procentoi. La daura anstatauado de diet limonadoi per aquo post la cefai mangioi ce birinoi cun diabeto tipo 2 povas acceli pluan reducton de peso, dum dec hoc monata programo de peso mastrumado. Gi povas ancau offerti avantaggioen en la regado de sanga sucero cae de malapero de simptomoi de diabeto dum longdaura dieta plano. Scribis las ciencistoi en la resumo de sia prelego.